i ikindija namaz ima suneta, jel 2 plus 2 i kako se klanja i koliko jacija ima suneta, jel 2 plus 2 ili 4 i kako se klanja Allah osnagradio. Što se tiče ikindije namaza, e, prije naravno, prije ikindije namaza, prenešeni su hadisi u kojima je došlo u jednom u, jednom hadisu, naravno nekoliko rivajeta, otprilike oko nekih desetak rivajeta je došlo da se klanja četiri rekata. U prilike hadis ide Rahim Allahu Imran salla Erdan kabla, kabla Asri. Neka se Allah Žešanu smili čovjeku koji klanja četiri kada prije i ikindije namaza. Ovo ovaj hadis e, oko njegovi ocjene njegove vjerodostojnosti ima razilaženje među učenjacima. Šeh Albani, e, Šuha Barnaut i ostali su tjerni prihvatljivi, dobrim. E, također e, Tirmizi, znači Adi izbilježi Bojavu Daudi Tirmizi, znači nije u Sahihajnu, nije u dva Sahiha. E, međutim, dok neki drugi učenjaci poput Ebu Zor'e, poznatog starog muhadisa, e, i savremenog Sulemena Ulvana i, i, i drugih učenjaka, oni cijenju da, da, da, su, da su ovi hadisi munkeri, da su jako slabi. U svakom slučaju, znači, e, razilaženje postoje oko ocjene ovog hadisa gdje se klanje dva, dva, gdje se klanje četiri kata prije Indije. Naravno u jednom hadisu došlo klanje dva po dva rekata, jel, jednom rivajetu. E, također imamo drugi hadis koji je došlo se klanje dva rekata prije, prije Indije. E, oko znači, ocjene ovih hadisa ima prihvatljivost ovih hadisa ima razilaženje među muhadisima. Ali mnogi učinjaci prihvataju i uzimaju kao osnov za da osnov kao dokaz da je, da je propisano panjati te sunnete prije kindi, znači četiri kata, ovaj za dva rekata je, e, slab hadis. E, naravno, jel, a, e, klanjati te sunnete je nepotvrđeni sunet, nepotvrđeni sunet. Kad kažem nepotvrđeni sunet, znači nije klanio poslanik sa sam, nije prenačeno da je klanio poslanik sa Allahom, ali je prenačeno o njegovih hadisu kojima potiče na njihovo klanjanje to što se tiče ikindije. Što se tiče jacijskog namaza, e, prije jacije namaza, naravno posle jacije je poznato, jel, ne ima razdjeđa među učenjacima, da, da se klanje dva rekata posle jacije, da je to sunet potvrđeni sunet. Ali prije jacije namaza nije mi poznat nijedan hadis u kojem je došlo da, se, da postoji, e, postoji neki suneti koji se klanje prije jacije namaza, niti dva, niti četiri. Nema hadisa, ni slabog, e, ni, ni, ni dobro ni, a kamoli vjerodošljenog u kojim je došlo da se, da se prije jacije namaza klanjaju određeni suneti. Ono najviše što se može reći, a to je da, da, se, da se tada klanja uh, između, uh, između i kameta, da se klanje popri, propisani suneti koji je došlo u hadisu, jel? da su ne klanjati između uh, ezana i kameta na filu naravno. A što se tiče znači suneta prije jacije, nema ništa prenešeno po tom pitanju. Ni slabo, ni zredostojno. E, sljedeći